Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամու Վարդանյանի ուղերձ հաղթանակի տոնի Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշի ազատագրման օրվա արթիվ։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Հարատև ու միասնական պայքար հանուն ապագայի մայիսյան հաղթանակների հավերժական խորհուրդը։ Մայիսի 12-ը Ղարաբաղյան պատերազմի տարեգրությունում 1994 թվականի հրադադարի ստորագրումը Խորթայի միության հերոս գեներալը, մեր համերկրացի Անդրանիկ Ղազարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա ռոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Ավելին, Ադրբեջանի իշխանությունները Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու անօրինական գործողությունից հետո արգելում է Կարմիր խաչի մեքենաների տեղաշարժը եւ հիվանդների տեղափոխումը միջանցքով։ Արդյունքում շուրջ 5 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պաշտաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Այս պահին եւս Հայաստանում հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք զրկված են իրենց ընտանիքներին վերամիավորվելու հնարավորությունից։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաեւ հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում հատկապես խոչընդոտներ ստեղծելով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միաժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մայիսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը կրակ են բացել Արցախի հանրապետության Մարտակերտի, Ասկերանի, Շուշիի եւ Քաշաթաղի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հաղորդել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ուղերձը։ Հարգելի զինակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, մայիսին պետական տոնացույցի առավել սիրված տոներից մեկը մեծ հաղթանակի Շուշի ազատագրման ու պաշտպանության բանակի օրը մենք դիմավորում ենք մեր ժողովրդի պատմության բար ժամանակաշրջաններից մեկում։ Սակայն մեր կամքն անկոտրում է։ Մեր ժողովուրդն ավելի քան վճռական է ազատ եւ պատվարժան ապրելու իր ընտրությունը վերջնական հանգրվանին հասցնելու գործում։ Մեր հերոսական նախնիների 1945 թվականի հաղթանակի դրոշը Բերլին հասցրած իսկ 1992 թվականի մայիսին Շուշին ազատագրած հայրենասերների օրինակը ոգեշնչող է նաև այսօր։ Նրանք հապացուցել են, որ անգամ այն պայմաններում, երբ թվում է, թե ոչինչ շտկել այլևս հնարավոր չէ, մարդկային կամքը, համազգային նպատակների շուրջ համախմբվելու ունակությունը, ազատ հայրենի կառուցելու եւ եկող սերունդներին այն ժառանգելու ցանկությունը իզորու են անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Իզորու են ջախջախել աշխարհի ամենից հզոր բանակներից մեկը, գերմանական բանակն ու ազատագրել անառիկ համարվող քաղաքամրոցը՝ Շուշին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մայիսյան երաթոնի արխիվ ջերմորեն շնորհավորում է մեծ հայրենականի պատերազմի բոլոր վետերաններին, Շուշի ազատագրման գործողության մասնակիցներին եւ մեր զոհվածինակիցների ընտանիքներին։ Ձեր եւ ձեր հարազատների կատարածը մեզ ողջունչում է այսուհետ եւս հետեւողական կերպով շարունակել նրանց երազած ապագան իրականություն դարձնելու համար։ Հավերժ Փարքայենիքի ազատության համար նահատակված մեր բոլոր զինակիցներին նրանց աներևույթ ներկայությունը այսօր եւս ամրապնդում է մեր շարքերը։ Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր էլ շարունակում են կատարել իրենց կարևոր առաքելությունը, պաշտպանում են հայրենիքի սահմանները։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Համոզված եմ, որ միասնական ուժերով կարողանալու ենք հաղթարել բոլոր դժվարությունները։ Միասնություն հանուն ապագայի Անցնող շաբաթվա ընթացքում նշվեց մեր պետական տոնացույցի ամենից կարևոր եւ ժողովրդի կողմից սիրված տոներից մեկը՝ Մայիսյան երրատոնը եւ դա պատահական չէ։ Այդ տոնը միավորում է երեք կարևորագույն իրադարձություններ՝ մեծ հայրենական պատերազմի ավարտը, Շուշիի ազատագրումը եւ պաշտպանության բանակի ծնունդը։ Իրադարձություններ, որոնց այս կամ այն կերպ առնչվել է 4 տարբեր սերունդներ ներկայացնող ցանկացած մեր հայրենակից։ Դեռևս 451 թվականի մայիսի 26-ի ավարայրի հերոսամարտը այս ժողովրդի համար դարեր շարունակ ներշնչման աղբյուր է հանդիսացել։ Ճակատագրական պահերին ուղենշելով նրա հետագա ընթացքը, ինքնությունն ու ազգային արժեքները պաշտպանելու միասնական կամքը։ Վտանգի դեմ միասնաբար պայքարելու այդ կամքը կրկին դրսևորվեց 1918 թվականին Սարդարապետի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսա երուսամարտերի շնորհիվ ցեղասպանության ենթարկված ու հայրենազրկված ազգը շուրջ 600-ամյա ընդմիջումից հետո կարողացավ հայրենիքի մի փոքրիկ հողակտորի վրա կրկին Հայաստան անունով անկախ պետություն հիմնել ստիպելով հակառակորդին հաշվի նստել հայ ժողովրդի միասնական կանքի հետ, ճանաչել նրա անկախ ապրելու իրավունքը եւ առժամանակ հրաժարվել հայակորցան ծրագրերից։ Մայիսյան հերոսամարտերից 2.5 տասնամյակ անց երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, երբ ողջ աշխարհի գլխին կախված էր ֆաշիստական բռնակալության հաստատման վտանգը, աշխարհում մեկ սփռված հայությունն իր պարտքը համարեց համազգային պայքարի ելնել համամարտկային աղետի դեմ, հանուն որի նվիրաբերելով իր 300.000 քաջորդիներին աշխարհի տարբեր ցակերից։ Պատերազմի ողջ ընթացքում խորթային բանակ է զորակոչվել ավելի քան 300.000 զինվոր ՀԽՍՀ-ից։ Իսկ ազգությամբ 200.000 հայեր էլ զորակոչվեցին ռազմաճակատ խորթային այլ հանրապետություններից։ Կարմիր բանակի շարքերում հայերը կռվում էին ռազմածովային եւ ցամաքային ուժերում, մեքենայացված եւ հետևակայուն դիվիզիաներում, ավիացիայում եւ հեծելազորում։ Ավելի քան 100 հազար հայեր զորակոչվեցին հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների զինված ուժեր, մեծ մասը ֆրանսիական բանակ եւ գրեթե 20 հազարը ԱՄՆ բանակ։ Հայերի կորուստները կարելի է համեմատել պատերազմում ամերիկյան կողմի կորուստների հետ՝ ավելի քան 300 հազար։ Պատերազմի մասնակցության համար ավելի քան 66000 հայ արժանացել են տարբեր պետական պարգևների։ Խորթայի միության հերոսի կոչմանն են արժանացել 107 զինվորներ եւ սպաներ։ Կրկնակի հերոսի կոչմանն են արժանացել Հովանես Բարամյանը եւ Նելսոն Ստեփանյանը։ 27 հայորդին ներդարձել են Փարքի ասպետներ։ Պատերազմի ընթացքում ունեցած ԽՍՀՄ հերոսների թվով Հայաստանը զբաղեցնում է 6-րդ տեղը։ 1988-ին վերսկսված Արցախյան շարժումը կրկին վերհանեց հայ ժողովրդի լավագույն հատկանիշները՝ միասնականությունն ու ամուր ոգին որը նրան դարձնում է անպարտելի ցանկացած ուժի հանդեպ։ Եթե Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը հայ ժողովրդի հայրենական պատերազմներ, ապա Շուշին դարձավ այն հանգրվանը, որի ազատագրման հաջողությունից էր կախված լինելու այդ հայրենականի հաջողությունն ու անհաջողությունը։ Այս դրանով է պայմանավորված Շուշի ազատագրման խորհուրդը, նրա համազգային համահայկական դերը, որն իրականություն դարձավ 1992-ի մայիսի 9-ին։ Դա նաև Արցախի հանրապետության ազատության ու անկախության երաշխավոր պաշտպանության բանակի կայացման հանգրվանը դարձավ ապացուցելով սեփական ուժին ապավինելու, հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու եւ սերունդների միասնության գաղափարի ճշմարտացիությունը։ Այս տարի երրորդ անգամ երատոնը նշում են 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր իրողությունների պայմաններում։ Սակայն մայիսի 9-ը շարունակում է մնալ երատոն, քանի որ հակառակորդի ժամանակավոր վերահսկողությունը Շուշիի նկատմամբ չի նսեմացնում 1992 թվականի եւ 2020-ի պաշտպանության բանակի մարտիկների կատարածի արժեքը։ Երատոնին նվիրված ավանդական արիության դասերի շրջանակներում Մայիսի 8-ին Արցախի Պետական Համալսարանի ուսանողությանն ու պրոֆեսորադասախոսական կազմին հանդիպել են ԿԳՄՍ նախարար Նորար Մկրչյանն ու Պաշտպանության փոխնախարար Սերգեյ Արաստամյանը։ Միասնություն հանուն ապագայի թեմայով արիության դասի ընթացքում բանախոսները անդրադարձել են օրվա խորհրդին։ Անգծել մեր պատմության բախտորոշ դրվագներն ու հանուն այդ դրվագները կերտելու նահատակված հերոսների հիշատակը վարպահելու անհրաժեշտությունը։ Մայիսին առավոտյան Հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունների ներկայացուցիչները նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր, հարգանքի турք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախայցյան ազգային ազատագրական պայքարում նահատակված հերոսների հիշատակին։ Նույն օրը Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարում կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ եւ Արցախի թեմի հոգեոր դասի առաջնորդությամբ հնչեցվել միասնական խաղաղության աղոթք, որին հաջորդել է Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ Գրիգորիսի Խաչվարի ուղեկցությամբ իրականացված խորհրդանշական խաչերթը։ Այո, այսօր Արցախը վիրավոր է, սակայն մեր ժողովուրդ հաստատակամ է իր ընտրած ուղուն, իր հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքին։ Իսկ ստեղծված իրավիճակը շտկելու գործում կարևոր է յուրաքանչյուրի սանելիքը, ինչ որ բանով մեր երկրին օգնելը։ Ավարայդից Սարդարապատու մեծ հայրենականից մինչև Շուշի հայ ժողովրդի ունեցած ձերբերումներն ու հաղթանակները վկայում են, որ դրանք արդյունք էին ոչ միայն նրա դրսևորած արիության ու ինքնազոհության, այլև սերունդների ներդաշնակ միաբանության որ օրհասական պահերին հաստատվեց հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների, խավերի ու կուսակցությունների միջև։ Թերևս սա է մայիսյան հաղթանակների ներկա ու ապագա սերունդներին ուղված հավերժական խորհուրդը, որն ապահովել եւ կապահովի հայ ժողովրդի հազարամյակների երթը։ Հազարինարին 94 թվականի մայիսյան հրադադարի դասերը 29 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ է մտել Ադրբեջանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ստորագրված Կրակի եւ ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին անժամկետ համաձայնագիրը։ Այս եւ դրան նախորդած մայիսի 5-ի Բիշկեկյան արձանագրությունը գործնականում 5 դարձան Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի հաստատման համար, որոնց շնորհիվ տարիներ շարունակ կողմերի միջև հարաբերական խաղաղություն էր պահպանվում։ Հրադադարի պայմանագիրն իր փաստաթղթային ձևակերպումը ստացավ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Մամեդովի, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սարգսյանի եւ ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի հրամանատար Բաբայանի համապատասխանաբար ստորագրել է մայիսի 9-ին 10-ին եւ 11-ին կողմից Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Գրաչովին եւ Արտաքին գործերի նախարար Կոզրևին ուղղված համատեղնամակում, որտեղ նրանք պատրաստակամություն հայտնեցին 1994 թվականի մայիսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը դադարեցնել կրակը։ 1994 թվականի մայիսին ադրբեջանական ղեկավարությունը շահագրգռված էր հրադադարով։ Բանակցություններում Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ներկայացուցիչ եւ հրադադարի հաստատման գործում ակտիվ ջանքեր գործադրած Կազիմիրովը փաստում է. «Մեր ջանքերը որևէ արդյունք չէին տա, եթե Ալիևի դրությունը չլիներ անելանելի»։ Ալիևը կանգնած էր ոչ միայն նոր տարածքներ, այլև իշխանությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Բաքվում հաճախ շահարկում են, իբր Կազիմիրովն էր սպառնում, որ հայերը կվերցնեն Գյանջան։ Ինչու էի սպառնում։ Գնում էին համար մարտեր Միրբաշիրի շրջանում, այսինքն կարող էին գravel Բարդան, Եվլախը, Մինգեչաուրը եւ Հարավարեմիտքի կրկնություն։ Հայերն այնտեղ դուրս եկան Արաքս։ Այս դեպքում պայմանական եմ ասում, դուրս էին գալիս քուր։ Պատկերացրեք Ալիևի վիճակը, եթե կտրվեր Ադրբեջանի հյուսիս-արևմուտքը։ Հրադադարի ստորագրումը Ալիևի համար բարի կամքի հարց չէր, այլ գոյատևման։ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Մամեդովը այդ առիթով հետևյալն է նշել. Մենք մարտական գործողություններ էինք վարում Կանգ առանք անցանք պաշտպանությանը։ Հակառակորդը որոշեց, որ մենք անզոր ենք գրոհելու եւ կարող է հակագրոհի անցնել, եւ որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ էր անցնել քարակի դաթարեցման համաձայնագրի։ Կարծես թե ամեն ինչ ասված է բարձու հստակ։ Նախկինում ադրբեջանական կողմը կամ ցանկություն չէր հայտնում այդ քայլին գնալ, կամ նախապայմաններ էր առաջ քաշում, երբեմն ակնհայտ անիրատեսական, կամ խզումը խախտում էր պայմանավորվածությունները, բայց այս անգամ ավելի հաստատակամ արտահայտվեց, ընդ որում ամենաբարձր մակարդակով եւ ինչպես նկատելի է փաստաթղթի տեքստից, որևէ նախապայման չառաջադրվեց։ Հատկանշական է, որ հրադադարի հաստատման մասին փաստաթուղթը ստորագրել էին հակամարտության 3 կողմերը։ Ավելին, Կազիմիրովի վկայությամբ փաստաթուղթը նախատեսում էր ստորագրության Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Եվ միայն ամենավերջում է փաստաթղթի տեքստում ավելացվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի անունը։ Ինչպես նկատելի է, հրադադարի մասին համաձայնագիրը նախորդներից տարբերվում է նաև նրանով, որ այնտեղ որևէ ժամկետ նշված չէր։ Այն կնքվել էր որպես անժամկետ փաստաթուղթ։ Բացի դրանից, համաձայնագիրը չէր պարունակում հրադադարի ամրագրման այնպիսի սովորական միջոցներ, ինչպիսիք են հակամարտող կողմերի զորքերի հերացումը շփման գծից, ցաներ զենքի դուրս բերումը, բուֆերային գոտու ստեղծումը, քեզոք դիտորդների կամ բաժանարար ուժերի տեղակայումը, վերահսկողության միջոցների եւ միջազգային երաշխիքների սահմանումը։ Մեկենակետն այն էր, որ այդ խնդիրների մի մասը լուծվելու է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարների ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Գրաչովի մասնակցությամբ։ Փաստաթղթի առանձնահատկություններից մեկն էլ, ինչպես նշված է ներածականում, 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության վրա հիմնվելն է, որի կետերից մեկով կողմերն իրավունք են վերապահում միջնորդին անվտանգության գոտիներում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման դեպքում կիրառել ներգործության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներն ու միջոցները, ընդհանուր ռազմական, սույն արձանագրության պայմանները խախտող զինված կազմավորումների նկատմամբ։ Սակայն Ադրբեջանի Հանրապետության հերացումը հրադադարի ամրագրման միջոցներից հնարավորություն չտվեց ռազմատեխնիկական առումով հիմնովին ամրապնդել հրադադարի համաձայնագիրը, ինչի հետևանքով այն պատշաճ ամրապնդում չստացավ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Արևմուտքի կողմից եւ մնաց համեմատաբար խոցելի։ Բաքվին անհրաժեշտ էր պատերազմը չվերսկսելու երաշխիքներ, որոնց արկայության դեպքում միայն նավթային ընկերությունները ներդրում կկատարեին։ Հենց դա էր պատճառը, որ մինչ այդ Ներնային Ղարաբաղը որպես հակամարտության կողմ սկզբունքորեն չճանաչող Ադրբեջանը այս անգամ նման մոտեցում չդրսևորեց։ Այսինքն այս փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դեֆակտո ընդունվել է որպես հակամարտության եւ բանակցությունների կողմ։ Իհարկե, ինչպես ասում են 1994-ից հետո շատ ջրեր են հոսել, սակայն այդ հանդերձ փաստաթղթից բխող փաստարկները չեն կորցրել իրենց նշանակությունը։ Պետք է փաստել նաև որ 29 տարի առաջ կնքված համաձայնագրի հակառակորդներ եղան ոչ միայն ադրբեջանական կողմում, եւ Հայաստանում, եւ հատկապես Արցախում հասարակության մի մասը դրան ժամանակ համոզված էր, որ հայ զինվորնի վիճակի էր վերջնականապես ջախջախել Ադրբեջանին։ Եթե ԱՊՀ ղեկավարները համառորեն չպնդեին հրադադարի վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրումը, 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած պատերազմի պատճառներն ու հետևանքները դեռ երկար ժամանակ քննարկման առարկա կլինեն քաղաքագիտական ու փորձագիտական շրջանակներում։ Սակայն ճշնամական ճամփարից հնչեցող ամենօրյա ռազմատենչ ռետորաբանությունն ու իրականացող ապակառուցողական քայլերը կրկին անգամ փաստում են ադրբեջանական կողմի իրական մտադրություններն ու խաղաղության հաստատելու իրական պայմանները։ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարության արկածախնդիր գործողությունների հետևանքով 1994 թվականին ստորագրված համաձայնագրի հակառակորդների թիվը 2020 թվականից հետո նկատելիորեն ավելացել է, եւ դա ունի իր հասկանալի պատճառները։ Կա եւս մեկ բարձր ճշմարտություն, Հակառակորդի սանձազերծած հերթական ագրեսիան անշարժելի է դարձնում Ադրբեջանի կազմից դուրս ինքնիշխան եւ ժողովրդավարական պետություն կառուցելու Արցախայության դիրքորոշումը։ Փուշեցի գեներալն ու խորհրդայի միության հերոսը։ Խորհրդայի միության հերոս գեներալ-մայոր Անդրանիկ Աբ รา համի Ղազարյանը ծնվել է 1904 թվականի մայիսի 14-ին Շուշի քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում։ Այնուհետև ավարտել է Երևանի Ալեքսանդր Մյասնիկյանի անվան զինվորական դպրոցը, ապա ծառայել 76-րդ հայկական դիվիզիայում։ Սկզբում որպես դասակի, այնուհետև Վաշտի հրամանատար, դիվիզիայի շտաբի բաժնի պետ, գնդի հրամանատար։ 1938-ից 39 թվականներին աշխատել է Երևանի համալսարանում որպես ռազմագիտության ամբիոնի վարիչ, ապա Պահեստի հրամկազմի Սարատովյան դասընթացներում որպես դասախոս։ Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ նրա հրամանատարությամբ գործող հրաձգային գունդը, ապա հրաձգային բրիգադը իսկ 1942 թվականի դեկտեմբերից հրաձգային դիվիզիան 1942-ից 43 թվականներին մասնակցել են բազմաթիվ բնակավայրերի ազատագրմանը եւ աչքի ընկել Կուրսկի աղեղում, ինչպես նաեւ Դեսնա եւ Դնեպր գետերի անցման ժամանակ մղված մարտերում։ Դնեպրի գետանցման եւ նրա արեմտյան ափին ամուր հենակետ ստեղծելու ժամանակ ցուցաբերած խիզախության համար ԽՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահության հրամանագրով 1943 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Խորթային բանակի գեներալ-մայոր Անդրանիկ Ղազարյանին շնորվել է սովետական միության հերոսի կոչում։ 1945-ի մարտին Ղազարյանի գլխավորած 215-րդ դիվիզիան Բելարուսական 3-րդ ռազմաճակատի զորքերի կազմում մասնակցել է Քյոնիգսբերգում այժմյան Կալինինգրադում կենտրոնացված ֆաշիստական զորքերի ոչնչացմանը։ 1945 թվականի օգոստոսին Ղազարյանը մասնակցել է Մանջուրիայի ազատագրմանը եւ նշանակվել խորթային հրամանատարության ներկայացուցիչ Հարավային Մանջուրիայում։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո Ղազարյանն ավարտել է Ֆրունզեն Յանվան ռազմական ակադեմիային կից հրամանատարական կազմի դասընթացները եւ աշխատել որպես միավորման հրամանատարի տեղակալ։ Պարգևատրվել է Լենինի 2, Սուվորովի 2-րդ աստիճանի 3, Կարմիր դրոշի 5 եւ այլ շքանշաններով։ Մահացել է 1992 թվականի հունվարի 18-ին Ուկրաինայի Սիմֆերոպոլ քաղաքում։ Խորթայի միության ժողովուրդների հայրենական մեծ պատերազմը հանդիսանալով երկրորդ աշխարհամարտի բաղկացուցիչը իր կարևորագույն դերակատարությունն է ունեցել ֆաշիզմի դեմ մղված պայքարում, որտեղ վճռում էր ոչ միայն խորթայի միության, այլև ողջ աշխարհի ճակատագիրը։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակում մեծ է նաև հայ ժողովրդի եւ նրա մասնիկը հանդիսացող արցախայության ներդրումը։ Փառք ու պատիվ հանուն հայրենիքին ատակված բոլոր նվիրյալներին։